Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui, el disc de Tim McGraw, Here on Earth. Uh, Looking like the perfect night for liftoff Got some Swisher sweets sitting in the glove box Baby, I could be your rocket man What you say we get lost someplace and Write our names in the constellations. Got some triple beam lights and a cooler of floating cans. And I know you're at home, staring out your window. Feeling stuck down, but tonight, we're gonna take this thing off the ground. I'll pick you up Aquesta és la música que pertany amb el darrer disc de Tim McGraw, Hero Nearth, el 15è àlbum d'estuli, el 16è àlbum en total del cantant de música country Tim McGraw, realitzat al mercat discogràfic el 21 d'agost de 2020 a través del segell Big Machine Records. És el seu primer treball discogràfic després de tornar a treballar amb aquest segell en Big Machine, una pausa que va tenir durant uns quants anys, cinc pràcticament, a través de Sony Music. Un àlbum àlbum produït per el mateix Tim McGraw i Byron Gallimore. Un senzill ha estat el que es va avançar temps enrere, quan es va portar a terme la presentació d'aquest disc. El 8 de maig de 2020 sortia el I Call Mama com a single d'avançament d'aquest disc. Got a call from a friend about a friend There's some news no one ever wants to hear It hit me like a punch and took my breath. He was just getting into his best years. Yes, something like that'll shake you up, wake you up. So I stopped off at a Texaco, bought a Slim Jim and a Coke. Parked out by the water just to watch that river flow. Grabbed my guitar from the backseat, wrote a song just for me. And I sung it for the blue sky and a couple live oak trees. I thought of home, grabbed my phone from my pocket. And I called mama times and she picked up. I can always hear her smile when I call. I just called to tell you that I loved you. I was missing you and dad and home, that's all. I got to really thinking this morning about what's important. I stopped off at cançó que arribava al número 15 de les llistes del Billboard Country Airplay i que ens aportava una excel·lent cançó, de moment l'únic senzill oficial extret d'aquest Here on Earth del disc de Tim McGraw. Un àlbum, una col·lecció de cançons a les quals Tim McGraw s'hi sent realment eh, còmode, en la qual comparteix emocions humanes bàsiques com l'amor, com les relacions, introspecció amb un mateix i també el divertiment que ens eh, encanta de tant en tant també donar-li. És una majestuositat la que té amb l'àlbum que ens aporta en Tim McGraw i també una experiència única perquè és un personatge que fa temps eh, que corre entre nosaltres amb tots aquells aspectes en els quals eh, podem viure la vida amb un llenguatge universal que va molt més enllà de l'amor sinó que s'acosta als sentiments eh, més intensos de la gent. És el disc que avui estem escoltant amb la nostra càpsula musical de Tim McGraw. I'd walk out of this bar a cigarette and a Stetson whiskey in my veins. I'd climb back in the saddle and grab a hold of the reins. If I was a cowboy, I wouldn't miss you at all. A shot of Jack and a Marlboro, I'd move on, girl, feeling ten feet tall. Tim McGraw va néixer amb el nom de Samuel Timothy McGraw l'1 de maig de 1967 a Start, Louisiana i va ser un excel·lent treball discogràfic el que el va portar a presentar-se. Ha editat els àlbums per Corp Records, tres per Big Machine Records i un per Arista Nashville sota aquest segell amb Sony Music. 10 dels seus àlbums han arribat al número 1 de les llistes de country americanes i recordem que un dels seus millors discos va ser el Not a Moment Too Soon, el millor àlbum del 1994 64, 25 números 1 a les llistes dels Estats Units i 3 d'aquests senzills que van ser les millors cançons del 97, 98 i 2004, It's Your Love, Just to See You Smile i Life Like You Were Dying. Un personatge dels eh, interessantíssims en el món del country, dels millors artistes que hem trobat als anys 90 eh, i 2000 i que continua al capdavant de la música, per molt de temps esperem, amb cançons com aquesta i amb un àlbum realment magnífic, aquest que avui us hem estat portant a través eh, del nostre espai. Steve McGraw i el seu Here on Earth. Pour it out at sundown Hope someday we get our fill